Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Abdullah ibn Rafi aytadiki, bizlar mana Busro shahriga hujum qilganimizdan keyin ular o'zlarining qo'rg'onlariga kirib oldilar dedi. Qo'rg'onlarga kirib olgandan keyin bizlar ularni muhosara qilib, ushlab turdik, qamal qilib turdik. Va mana shu kunda biz hisob kitob qildikki dedi, ular bilan biz oramiz jang bo'lib o'tgandan keyin qancha talofot ko'rganligimizni. Bizlardan 130 ta shahid bo'lgan edi dedi. So'ngra <clears throat> u kofirlarda ham o'liklarni qaraganidek vodiy to'lib ketganda, ana shu atrof to'lib ketgan edi deydi. Va musulmonlar mana bu kunda ko'plagan mollarni g'animat oldilar. Va Xolid ibn Valid shahidlarga duo qildilar. So'ngra ularni dafn qilishlikka buyurdilar. Mana shu kuni tunda, mana shu kun jang bo'lgan kunini kechasida Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boshligida boshchiligida mingta otliqni payraga odam qo'ydi. Xolid ibn Valid. Shu atrofda sizlar kuzatib turinglar dedi. Dushman mavoda qo'rg'ondan chiqib qolishi mumkin dedi-da, ularni payraga qo'yib, ribotga qo'yib qo'yib, o'zlari qolgan mujohidlar dam olishdi. Mana shu vaqtda, ya'ni birinchi amiri kim edi Busroni? Rumas edi. Rumas kechasida tunda qal'adan maxfiy yo'l orqali chiqib keladi. U musulmonlarga moylashib qolgan edi. Ya'ni musulmonlarga o'zini yaxshi ko'rib qolganligini, musulmon bo'lmoqchiligini, faqat qavmidan qo'rqayotganligini, oila bola chaqasi haqida shuni aytganida eslaringizda bo'lsa. So'ngra <clears throat> bu keldida Abdurrahman Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu keldi, Amolli so'radi. Ya'ni men jang qilgani kelmayapman, menga Xolid kerak dedi. Deganda Xolid ibn Valid oldiga bu kishini olib bordilar. Olib borganda u aytdiki, menga dedi ishonchli odamlaringizdan dedi 100 ta otliq bering dedi. men sizga qal'ani chekirish yo'llarini o'rgataman. Ichkaridan mana bu qal'ani eshiklarini ochish yo'llarini o'rgataman dedi. So'ngra Xolid ibn Valid bunga 100 ta chavandoz beradi. 100 ta odamini beradi. Bu 100 tani orasida Ziror ibn Azvar bo'ladi. Ziror ibn Azvar bo'ladi. Yana bir qancha mana shunday o'zi ishongan odamlaridan beradi. Abdurahmon ibn Abu Bakr ham bo'ladi. Bu 100 alasini berib Ular ana shu maxfiy yo'l orqali kirib ketadilar qal'aning ichiga. Chunki Rumas amiri bo'lgan maxfiy yo'llarni biladi u. Va ularni olib kirib ketadida, ularga silah xazinasini ochib beradi. Olinglar xohlagan qurollar deydi. Ular hammasi 100 tasi qurollanadi. Rumlilarni qurollarni oladilar, Rumlilar kiyimlarini kiyadilar. Maskirovka qilishadi Keyin bu Abdurahmonga aytadi, sizga deydi bitta hadiya bor, yuring dedi Abdurahmonga. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'liga, Rumas. deydi oldiga Dirjand oldiga olib boradi. Yangi amirni oldiga olib boradi uni eshigini qoqadi. Kimsan degan men rum emasman dedi. Desa senga marhabo emas, xusham kelmabsan dedi. Kecha bizga xiyonat qilding qavmimizga dedi. Sen bizlarni jang qilmaslikka, ularga taslim bo'lishga chaqirding. Sendaqa do'stlikdan men sen bilan do'stlik qilmayman dedi. deb o'zini xafaligini e'lon qiladi. Xuddi o'zi turib bergandaqa, o'zi ham qochib ketgan bo'lmasan derja. Sen chiqavergan, seni oldingi bir nozik mehmon kelgan dedi. Seni anchadan beri kutib turgan bir mehmon bor, mushtoq bo'lgan mehmon bor dedi. Siz chiqqanidayoq chiqadi ko'radiki, Abdurahmonni ko'radi. chopadi aligina Abdurahmon roziyallohu anhu. Qatl etadi. Qatl etgandan keyin bular kelishib olgan bo'ladiki, takbir aytgan vaqtimizda hammamiz birdan hujum qilamiz dedi. Abdurahmon ibn Abu Bakr birinchi kufrni kattasini qatl etdi mana va takbir aytdi, qattiq takbir aytdi. 100 talasi ichkaridan hujumga o'tadi qalada. birdaniga hujumga o'tadi. Ular tushunmay qoladi ichida nima bo'layotganini. kiyimidagi kiyimidagilar o'tayapti, hujumga o'tdi. Va hamda qattiq takbir aytadi-da, shunda Rumisni o'zini farzandlari hamda qo'lidagi ishchilari, xizmatkorlari eshikni ochib tashlaydi. Ular buyurgan bo'ladi ularga. Qalani eshiklarini ochib yuboradilar. Xolid Valid tashqardan kirib keladi hujum qilib. Shunday qattiq hujum qiladiki, tunda kutilmaganda shunaqa zarba bo'lganda hammasi esen qarab qoladi. U qala shunaqa mustahkam bir qala bo'ladiki, rumliklarki kirishligi hayoliga kelmagan edi. Lekin kishini o'zingiz ichingizdan dushman chiqsa shunaqada. Ya'ni musulmonlarda ham, kofirlarda ham shuda. Ichingizdan agar o'zingizni agar nozik taraflar zaytadan inson chiqadigan bo'lsa, u katta zarba bo'ladi. Har doim harbiy insonlarga qattiq zarba o'zidan bo'ladi-da. Chunki o'zlaridan chiqqanida bo'lardi. Alloh subhanahu va taologa agar haqqi tavakkul qilib jihad qiladigan bo'lsa, Alloh mana shunday aqllar bovar qilmaydigan o'rinlardan Alloh taolani nusrat berar ekanda. Qarang, ular shunday mustahkam qalani ichida edi, Alloh taolo o'zini ichida mana musulmonlarga yordam beradan chiqarib qo'yadi. Qanday hamki Fir'avnni huzurida Musa alayhisolamni tarbiyalagani kabi. Musa alayhisolam chiqarib qo'ygan edi. Ya Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlasa, kerak bo'lsa Karimovni ana shu saroyning ichidan ham o'zining do'stini chiqarib qo'ya oladi. Alloh subhanahu va taolo diniga yordam berib qo'ya oladi. <coughs> Albatta Alloh o'zini dinini tamomiga yetkazguvchidir. So'ngra bular <coughs> o'sha nima ichiga, qalan ichiga kirib, shunday nima qilgan hammalar baqirib aman aman deb bo'l omoli omoli deyshadi. Omoli deyshadda Xolid Validga taslim bo'lishadi. Taslim bo'lgandan keyin ular <coughs> aytadilarki, Xolid Validni oldiga kelishatda ertalabda. Ey amir dedi. Diningiz haqligiga, haqqi hurmati, sizni Robbingiz haqqi hurmati bizga ayting, bu qalay qanday kirdingiz dedi. Biz shuni sizga javob bering. Mayli, siz aytgan jizyani ham beramiz dedi. Faqat shu javobni bering. Biz hayol hayolimizga sig'mayapti. Qanday kirdiz bu yerga dedi. Deganda unda Xolid Valid hayo qilib indamaydi. Ya'ni Rum isroya qiladi. Rumis indamagan bo'ladi. Birdan o'zi sakrab turadi-da, hali islomini izhor qilmagan edi. Men dedi, "Ey badbaxtlar, sizlar nohaqsanlar" dedi. "Men bunga men ishni ochib berdim, men bunga o'rgatdim, men olib kirdim bularni" dedi. degan hammalar darg'aza bo'lib ketadi. Sen o'zimizga bo'lib tushishni qiling deganda, men senlarga emasman deydi. Men musulmon bo'ldim deydi. Va ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb ularni birinchi amiri iymon keltiradi. Keltirgan holatdan xursand bo'lib ketadi. Musulmonlar takbir aytadi. Ya'ni shu o'rinda singira <clears throat> bu bu kishi aytadiki, meni deydi, ey amir deydi, faqat Xolidga aytadi, meni bular ustiga amir qilmang bo'ldi dedi. Bular jizya beradi, meni bu yoqqa tashlab ketmang, meni olib keting, bular o'ldirib yuborishligi mumkin meni baribir dedi. Faqat dedi, oradan ma'lum bir yillar o'tgandan keyin siz mana shu Shom diyorlarini fath qilganingizdan keyin yana meni bu diyorimni qaytaring, chunki vatan aziz dedi. Meni mana shu yerda qaytaring deb aytadi. deganda bo'pti shunga rozi bo'ladi-da, keyin Xolid Valid ularni o'zlari rozi bo'lgan bir odamni ularga boshliq qiladi, Busroliylarga va hamda jizyani kelishadi. Mana shu vaqt kelishib, ular bilan kelishuv bo'lib turgan bir vaqtda bir ayol dot voydot qilib kelib qoladi. Xolid Valid so'rab. Menga Xolid kerak, Xolid kerak deb. Sen kimsan desa, men ayolman ayoliman dedi, boyaga amirda. U eri musulmon bo'lganligini bilmaydi. Kelatda, "Ey, qani menga Xolid o'zi kerak. Ey, biz vaqti yo'q" desa, "Yo'q, menga Xolid o'zi kerak. Xolid o'zi bilan gaplashaman, Xolid Valid bilan." Xolid Valid oldiga borganda, "Ha, nima, tinchlikmi?" deganda aytadiki, "Men sizdan dedi, Robbingizga qasamki dedi, Robbingiz hurmati meni dedi, himoya qiling Rumisdan" dedi." Nimaga desa, u mushrikdan najosdir, men musulmonman dedi. Men iymon keltirdim dedi. Nima bo'ldi? Qanday dedi-da? Deganda bugun kechma tush ko'rdim dedi, tushimda bir dedi, nuroniy bir yuz, ya'ni bir insonni ko'rdimki dedi, yuzdan nur porlab turar dedi. U o'zini Muhammad ibn man deb tanishtirdi dedi. Men mana bu ummatda payg'ambar Muhammadman dedi. Sen mana shu senlar qo'rg'oningni fath etgan insonni oldiga chiqib, islomni qabul qilgan haq ustida dedi dedi. Mana shu Xolid degan borgan, bu mana shu haq do'stidagi insondir, shuni qo'lida sen musulmon bo'lgin, islom qabul qilgin dedi. Men tushimda iymonni keltirdim dedi. Bu kalimani aytdim va menga ikkita surani o'rgatdi dedi. Fotiha surasi bilan Qul huvallohni o'rgatdi dedi. Keyin o'qib berchi dedi Xolid roziyallohu anhu. Ikkalasini o'qib beradi. Yotdan o'qib bersa Xolid valid yig'laveradi-da. va aytadiki, "Singlim xafa bo'lmagin, xursand bo'lgin, eringdan musulmon bo'lgan" dedi. desa hali ayol xursand bo'lib ketadida mashalloh ham musulmon bo'ldim deydida keyin ularda oila bola chaqalarni olib chiqishlikka Xolid roziyallohu anhu buyurdi oilaviy ular endi Xolid ibn Valid bilan birga endi hijrat qilishadi endi birga davom etishadi birga ular bilan qaqqa sizlar birga borsanglar sizlar bilan birga bo'lamiz deysizda oilaviy ular bilan birga yo'lga chiqishadi mana shu vaqtda Xolid roziyallohu anhu endi ikkita xat yozadi Bitta xatda Abu Baydaga yozadi. Abu Bayd ibn Jarrohga Shomga kirmasdan, ya'ni Urdun, Iordaniya taraflarida kutib turganida u odamga xat yozdiki, men endi deyapti, Damashqqa yuradigan bo'lib qoldim. Sen oldinga emas, Damashqqa birdaniga haydayman. O'sha qa nima qilamiz? O'sha yerga bosamiz. Ya'ni karvondan ishtirofga boshlab olib ketaman dedi. Shunga <clears throat> sen meni u yerda kutmaganda sen ham Damashqqa kelavergin dedi. Va mana bunga o'shiga hatto ikkinchi qismini nimaga yozdilar? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yozdida va bo'lib o'tgan mana shu bashoratlarni, xushxabarlarni, bo'lib o'tgan mana bunday qiziq-qiziq voqealarni yozib yubordi Abu Bakr roziyallohu anhu Va Amirul Mo'minga duo qiling, shu xatni yozgan kunim biz Damashqqa yo'lga chiqyapmiz deb Abu Bakr Siddiqqa ham hajjonat jo'natib yubordi. Xo'p, so'ngra Xolid ibn Valid Damashq tarafga yo'lga chiqadi va hamda u kishi Saniya degan yerga keladi. U yerda ma'lum bir vaqt turadida, so'ngra undan keyin Dairu Xolid deb ma'ruf bo'lgan, keyinchalik Xolid ibn Validga nisbat berilgan dayrga yetib keladi. U yerda ana shu yerda mintaqada yashayotgan insonlar ular qochib kirib ketgan bo'ladiki Damashqqa. Damashqqa kirib, Damashqqa yaqin yerlarga kirib kelyapti Xolid ibn Valid. Damashqni ichiga kirib, ular ana shu yerga dan panoh topishgan bo'ladi. So'ngra ularda adatlari deyapti 12 ming edi deyapti. Dushmanda adatlari. So'ngra Xolid ibn Valid ana shu yerda turdilar. Qavmda kelishini kutib, Abu Ubayda ibn Jarrohda kelishini kutib ana shu yerda turdi. Xo'p, mana bu o'rinda muallif aytadiki, mana bu xabarlar bo'lib o'tgan futuhatlar, musulmonlarda g'alabalari, kofirlar birin-ketin shaharlarni berayotganliklari, nasoralarni, rumliklar va hamda ana shu jumladan Tadmir, Arka, Qidma degan shaharlar musulmonlarni qo'liga o'tganligi, jizya berishga rozi bo'lganligi, ularda hatto ba'zilarining boshliqlari qatl etilganligi va hamda mana Busro shahrini birinchi amiri musulmon bo'lganligi, hattoki u musulmonlar qo'liga o'tganligi, ular jizya berishga rozi bo'lganligini xabarlari Rumni podshohiga yetib boradi, Heraqlga. Rum uni asosiy qarorgohi Antokiyada bo'ladi. Bugungi Turkiyani bugungi kunda ham Antakya shahrida boladi Antokiya Antakiya bor-ku. Hatay degan shaharda Hatay ham deb qo'yadi ana shu atroflarda. Suriya bilan chegaradosh yeri. Bundan Rumni podshohi Herakl mana bu xabar unga yetib borgandan keyin qattiq darg'azab bo'ladi va hamda o'zini asoblarini yig'adi. ashoblarini yig'adida, qo'mondonlarini, boshliqlarini, vazir vuzoralarini yig'adida, ularga g'azab qilib aytadiki, men sizlarga aytgandim, men sizlarga ogohlantirgandim, mana bu arablar deyapti, albatta baribir mana bu yerlarda oladi deganidan deyapti. Va aytgan kunlari mana kelyapti. Mana ko'rib turganingizdaqa, eshitganingizdaqa arka, tadman, suxna, bu suralarni ham bular olishibdi dedi. Va endi ular Ya'ni Shomni ham poytaxti bo'lmiş, Shomda jannati bo'lmiş, Damashqqa ular yo'lga chiqibdi ular. Undan qaytarishimiz kerak dedi. musibat, musibato, musibat, kim menga kifoya qiladi, kim ularni qaytaradi ana shu yerdan dedi. Deganda shunda Kalus ibn Hano degan uni katta qo'mondonlardan biri. U aytdiki, "Ey podshoh, men qilaman" dedi. Men Masihni nomiga qasamki dedi, Masih qasam ichamanki, Xolidni kallasini men sizga olib kelaman dedi. Uni boshlig'ini kallasini sizga olib kelaman deb, u ham kattalik qilyapti. Xuddi bir hozirgi davlatlarda ham bitta general ketib, keyin general kelsa boshqacha keladi-yu. men qilaman deb, men Afg'onistonni pachani chiqaraman, men bu joylarni yo'q qilaman deb, yangi bitta murtatni general kelsa Pokiston kengisi kelib, yangi general kelib, men yo'q qilaman bu joylarni, hammasi kelib, men yo'q qilaman deyoladi-yu. Shuna qilib, u ham katta ketyapti-da, endi men yo'q qilaman deyapti. Podshoh, menga odamlaringizni bering, men o'zim tinchitib kelaman dedi. Shunda unga oltindan bo'lgan unga xoch berdi. Buni doim oldinga qo'yib unga sig'inib yurgan, senga madad beradi dedi. va albatta sen g'olib bo'lasan deb unga 5000 ta otliq berdi. So'ngra u unga hamma rohiblari o'zlarini ana shu dindorlari duolar qildira, duo fotihalarni olib yo'lga chiqdi. Yo'lda <clears throat> u Himis shahriga keladi. Himis shahrida bir kecha bir kunduz qoladi. U yerda ham barcha rohiblardan duo oladi. Undan keyin yo'lga chiqadi. Yo'lda Baalbak degan shaharga yetib kelganda ko'chada yuzlagan, minglaganga yaqin ayollar ko'chada betlarini shapatalab urib, azob tutgan ayollarni ko'radi. Nima bo'lyapti desa, "Vo hasarato hasarato musulmonlar birin-ketin shaharlarimiz oilalari yig'lab turishgan bo'ladi." Yig'lamanglar dedi. Men sizlarga kallasini olib kelaman Xolidni dedi. Shu xolitmi dedi? Sizlarga kallasini olib kelib, sizlarni men yig'inglarga shuni artadigan ish qilaman dedi. Ko'z yoshingizni tindiradigan ish qilaman, xolitni kallasini olib kelaman dedi. Ayollar ham endi xursand bo'ladilar bunga ishonishib. Hammalari o'zlarining diniy duolarini qilib, buni kuzatadilar. So'ngra bu Damashqqa yetib keladi. Kalus ibn Hana Damashqqa yetib keladi. Damashqning amiri Azazir degan odam bo'ladi. Keladida bitta qozonni ikkita kalla qaynamaydi deganda ikkita qo'chqorda kallasi. Keladida aytadiki, men Rumni podshoh Heraqldan kelyapman, mana xat deydi, mana men boshlig'iman dedi, Damashqni himoya qilish menga topshirildi dedi. Xullas dedi, "Men azozirlar, men himoya qilishim xohlaysizlarmi?" dedi. Hammasi, "Balay, xohlaymiz" deb qo'qib turishdi. Xolidni tinchsizmi xohlaysizlarmi? Ha, xohlaymiz, balay, xohlaymiz desa, bo'lmasa azozirni yo'qotinglar dedi. Ishdan olinglar dedi. Chiqib tursin dedi. Men ishimga aralashmasin. Men boshliq bo'laman. Sizlarga men amir bo'lib, men boshqaraman dedi. Deganda uni ham endi o'zining nimasi bor-ku Azozirda? Ya dedi, kechagi qanday men amiriman bu yerda dedi, Damashqda. Ikkalasining orasida nizo boshlanadi-da. Ikkalasi taraflari bo'ladi. Shunday nizo bo'lib turgan bir vaqtda <clears throat> xullas keyin ikkalasi ana shu yerda qoladi. Uni Azozir tarafdorlari ham qolishligini xohlaydi, xullas qoladi. Lekin Karus asosiy harbiy nimani Karus boshqarishni xohlaydi, xat bo'lganligi uchun boshqaradi ham bo'ladi, boshqaruvda. So'ngra bular ham payra qilib kutib turishadi musulmonlar kelishigini. Kunda shahar tashqarisiga Jobiya degan tarafdan Damashqda Jobiya eshigidan 2 3 4 kilometrgacha chiqib turishar ekan. Razvedka qilib kelishar ekan. Lekin bular bu tarafdan chiqib turardi, lekin Xolid ibn Valid Saniya degan tarafdan, Damashqda Saniya tarafdan kirib ketib kirib kelib qoladi Xolid ibn Valid. Ya'ni bular Abu Baydani kutib turgan bo'ladi-da. Lekin Xolid roziyallohu anhu boshqa tarafdan kirib keladi. So'ngra Rumliklar bu musulmonlarni kutilmaganda kelib kelganini ko'rgandan keyin darhol bular ham keyin o'zlarini shunday askarlarini tayyorladilar, Rumliklar ikki taraf tayyorladi. Xolid ibn Valid ham o'zining askarlarini tizadi, tayyorlaydi. Ya'ni jangga tayyorgarlik ko'radi. So'ngra ikki taraf tizilgandan keyin birinchi o'rin Shurahib ibn Hasana, Abdurrahmon ibn Abu Bakrlar qattiq shiddat bilan takbirlar aytib dushman safiga hujum qiladi. O'zlari yakka ikkita uchtasi hujum qiladi u yoqdan bu yoqdan ikki taraf hujum qilib, hujum qilib qaytaveradi, hujum qilib qaytaveradilar. 5-10 tadan qatl etishadi. Dushman taraf 5-10 tadan qatl etiladi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, jang vaqtida deydi, dushmanning ruhiyatini tushirish uchun, musulmonlarning ruhiyatini ko'tarish uchun deydi, ko'p sonli dushmanga deydi, oz sonlik ikkita uchta odam bo'lsa ham hujum qilsa bo'laveradi dedi. Bu o'zini halokatga tashlashga kirmaydi dedi. Agar bunda foyda bor bo'lsa. Bunda foyda bor bo'lsa. Nimada ham keladiki, mana bir jangga borganda bitta kishi shu katta dushman ichiga hujum qilib yuboradi. hujum qilgan vaqtda odamlar baqirib yoradi. U o'zini halok qildi, halok qildi, o'zini halokatga tashladi deb baqirishib yoradi. Deganda, "Ey odamlar" dedi, "Xato tushunyapsizlar oyatni. Alloh taolo oyatda halokatga tashlamaydigan oyat bu o'ringa tushmaydi" dedi. U biz haqimizda ansorlar haqida tushgan edi. Bizniki deydi qachoniki biz musulmonlar qiynalib muhojirlar kelgan vaqtda ularga yordam berdik, mol dunyomiz hashladik, ko'p ularga masraf qildik, hattoki biz kambag'al bo'lib qoldik deydi. Ko'p narsamiz hashlaganimizdan keyin, keyinchalik nusrat kelgandan keyin biz fikr qildikki ansorlar deydi, mana musulmonlar ham, muhojirlar ham, muhojir musulmonlar o'zlari kelib qoldi, ancha fathlar qoldi. Endi jihad qilmasdan bir savdo qilsak, o'zimizni endi yo'qotgan pullarimizni tikkillasak degan gapni o'zaro gaplashdik, payg'ambarimiz bildirmay, shunda oyat nozil bo'ldi. Ey ansorlar o'zingizlar halokatga tashamanglardi jihodni tark etishi bilan degan oyat nozil u biz haqimizda tushgan. Bu jangga hujum qilgan odam haqida emas. Ya'ni shundan ulamolar istinbot qiladiki, ya'ni demak turli mazhab olimlar aytadi, aymalari dushmanga qo'rquv solish uchun musulmonlar ruhiyatini ko'tarish uchun bo'lsa, oz sonli odam ham, bir ikkita odam bo'lsa ham dushman tarafga hujum qilsa bo'ladi dedi. Agar bunda foyda bo'ladigan bo'lsa. Va bular mana hujum qildi-da, ular hujum qildi, dushman ruhiyati tushib ketdi. har biri deyapti 5-10 ta odam o'ldirdi deyapti. Urib o'ldirib qaytar, o'ldirib qaytar deyapti, 5-10 tadan o'ldirdi. So'ngra Xolid ibn Valid yakka yakka olishga chiqdi. Xolid Valid ke yakka olishiga chiqdi, chaqirardi. Battiq, qattiq hayqirardi deyapti. Ukri baqirardi deyapti, takbirlar. Chiqish erkagin chiqishlardi deyapti. Lekin chiqa olmas. Xolid Valid tarifni eshitgan edi ular deyapti. Uni eshitgan Kalus sekin orqaga chekindi deyapti, boyaga Amir. Rum tarafdan kelgan. U sekin orqaga chekindi. Meni chaqirib qolmasin deb. Keyin Xolid ibn Valid hujum qildi u tarafga, bu taraf hujum qilib qaytardi. 20 tasini o'ldirgan shu kunda deyapti. Bunga ajablanmaydi, bu kishi Allohning qilichi edi. Sayfullo degan nomni hech kim olgan emas tarixda. Allohning qilichi deb nom olgan bu odam 20 tasini qatl etdi deyapti o'zi yakka. bora bor hujum qilib qaytib. So'ngra deyapti, ularda amir tarafga, Karus tarafga qarab yura boshladi. Shunda Karus ibn Hana uni ko'rib sekin orqaga chekindida Azozirni oldiga keldi. Hani boyaga Damash, sen bu Damashning amirimiding? Sen chiqing dedi. <laughs> <laughs> Alloh akbar. Deganda u Azozir aytdiki, sen Rum tarafdan Rumni pochoq Heraqldan maktub olib kelmadingmi sen boshliq? Mana senga berdim, bo'shatdim dedi. Sen boshliqsan, sen o'zing chiq dedi. De ikkalasi hatto talashib ketdi deyapti, qura tashlashdi hatto deyapti. Yonadagilar aytdiki, qura tashlaylik deyshdi, qarang. Shunchalik sharmandalikda qura kim uchsiz chiqadi dedi. Qura tashlab Karus ibn Hanoga chiqdi. Shunda Karus ibn Hano aytdiki, <coughs> bo't men chiqaman dedi. Men qo'rqatib o'yladinglar, bir sizlarni sohibilar qo'qolini ko'rsatib qo'ya dedim dedi. Men o'zim chiqaman bo'ldi dedi. Dedi, so'ngra menga tarjimon beringlar, u arab badaviy tilini men tilini tushunmayman dedi. degani shunda Georges degan bir tarjimon berishdi. Va yana aytdiki, qavmiga agar chiqib mabodo u kuchli kelib qolsa, qarab turmanglar, hujum qilinglar dedi. Deganda she'rlar aytdiki, bu azimat odam gapini aytyapti. bu qo'rqoq odam gapini gapiryapti. Bu yutish qiyin endi deydi. Ya'ni boshdan o'zi o'zi o'zini ruhiyatini tushirdi deydi. Keyin nimani oldida Georges chaqirdi. Tarjimonni. Endi tarjimonlar odatda qana bo'ladi endi. O'qimishli odamlar unaq harbiy bo'lmaydi-ku o'zi. Hayotda ham bilamiz, Inyaz do'qqa keladi bilamiz-ku. <laughs> Shundan keyin unga aytdiki, tarjimonga aytdiki, men deyapti, Umran agar mabod jang boshlab qo'ysam yordam bergina dedi. meni yolg'iz tashlab qo'ymang dedi. Men ishim faqat tarjima, men jangni bilmayman dedi. <laughs> Degandan keyin dedi, bo'lmasam dedi, faqat men qo'qitib beraman dedi. Uni men ruhiyatini tushunishlikka harakat qilaman dedi. Gapga usta bo'ladi tarjima Keyin boratda, keyin Xolid Validni oldi chiqadida Xolid dedi, siz bilan avval suhbat bor dedi. Tarjima aytadi. bu yonimdagi odamni senga tanishtirsam dedi. Bu Kalus ibn hano bo'ladi dedi. Bu mardlarni mardi, sherlar sheri. Butun buni rumliklar buni taniydi. Bu kuchli odam dedi. Men sizga dedi hozir bitta misol keltiraman dedi. Ey Xolid Valid dedi. Siz Shu misolim bilan dedi siz tushunib olishingiz mumkin meni maqsadim dedi. Bir odam bir hikoyani aytaman dedi. Bir odamda ko'p qo'ylari bor ekan bir boyvachani dedi. Keyin uni dedi bitta choponga beribdi. U chopon qo'rqorog'i ekan. uncha kuchli emas degan harbiy jihatdan. Unga bergan ekan, keyin bo'rilar vahshiylar kelib qo'qitgan ekan, unga qo'ylarni bera boshlabdi. Qo'ylarni bera olar ekan, ular ketaverar ekan. Keyin bo'rilar o'ylab qoptiki, hamma choponlar shunaqa deb o'ylab qopti. hammasi shunaqa debdi-da kelaverar ekan. Buni boy bilib qolgandan keyin buni qo'rqoqligini o'rniga keyin boshqa botirni qo'yibdi. Bo'ri kelgan ekan, qilich bilan urib uni qatl etibdi, keyin bo'rilar kelmay qo'yibdi. Ya'ni siz oldinga yo'liqqanlar shunaqa qo'rqoqlik qilib yutkizib qo'yibdi. Mana endi shu odam keldi sizga deyapti. Endi kuchligini podsho jo'natdi. Endi bu safar sen o'ylamagin, ya'ni hamma kuchlarni nima qatl etib kelib, endi zaiflarga to'g'ri keldi. Sen zaiflarni qatl etib kelib, endi kuchlarga to'g'ri kelding dedi. Deb endi ruhiy nima qilyapti-da, hujum qilmoqchi. <coughs> Shunda Xolid ibn Valid kuldi buni gapidan. Kuldida, "Ey Allohning dushmani" dedi. "Ey Alloh dushmani, sen deyapti kimni qo'rqitmoqchi bo'layapsan?" dedi. "Meni qo'rqityapsanmi sen?" dedi. Dedida Xolid Valid aytdiki, "Senlarni biz huzurimizda hech qanaqa e'tiborlaring yo'q" dedi. "Alloh qasamki, biz senlarni e'tiborimizga olmaymiz" dedi. Va u yana bu tarjimon mana bu yerda ba'zi gaplarni aytib o'tgan ekan. Yana aytadiki, sizlar dedi, to'g'risini ayt dedi Xolid. Haqiqatda sizlarda turgan shaharlar sahro emasmidi dedi. Sizlarda dedi biz Shom diyorlarda biz yurtlarimizda bor bo'lgan meva-chevalar yo'q edi dedi. Sizlarda ochib olib chiqqan edi. Sizlar biz shahrimizga kelib shu qo'rqoqlarga to'rkib qolib, bir qancha qo'rqoqlar yengib olib, bizdagi yemagan narsalarni yeb, ko'rmagan narsa ko'rib, ko'rmagan ko'rgani qursin bo'lib, sizlar mana shu yerdan ketginglar kelmayapti dedi. degan Xolid Valid aytdiki, "Yo, to'g'ri, sen aytgan gap to'g'ri, oldin shuna bo'lgan. Lekin islomdan keyin Alloh bizga izzat berdi" dedi. Bizni oshi yetaklab kelgani yo'q, bizni islom yetaklab keldi. Biz deb senlardan keyin ham ketamiz, hatto islomni butun dunyoga yoyishligimiz kerak biz dedilar. Xolid ibn Valid. <clears throat> va aytdiki, seni sherigingga keladigan bo'lsa dedi. Bu sheriging agar podshohni suyangan ustuni bo'lsa, men islom dusturiman dedi. Bu podshoh Hiraql do'sti bo'lsa, men Muhammad alayhisalom do'sti bo'laman dedi. Buni ham buni ustida albatta men g'olib bo'laman inshaalloh dedilar. Abjorjis Xolidning gapini eshitgandan keyin sekin orqaga rangi o'zgargan holda chekindida, keyin Kalus so'radiki, "O'sing voy bo'lsin, nima bo'ldi?" dedi. Qo'qta oldingmi deganda, u aytdiki, "Yo'q, u Masih haqqiga qasamki" dedi. "Men xuddi bir malakul mavt oldin kelganda bo'layapman" dedi. "U jonni oladigan farishtaga o'xshayapti-yo" dedi. "Bunga yetkazasiz" dedi. "Bir yo'lini qilish kerak" dedi. Deganda u aytdiki, "Unga borib ayt" dedi. "Bugun jangni bir qoldirsin, men bilan jang qilmasin." Ya'ni o'zi hozir xuddi bir Bo'l jang qilmayman deb o'zini qo'qqa yutkizganga olib bersin, katta mol dunyo beraman dedi. Keyin ertaga uni chaqirsin sherigim, uni qatl etsin, do'st bo'lamiz unga juda katta mol dunyo beraman. Unga deyapti, kerak bo'lsa eng go'zal qizlarni beraman Rumlilarda, do'st bo'lib qolamiz deyapti. Xolidga borib ayt uni dedi. Deganda u borib shu gapni aytdi. Deganda sen kim ahmoq qilyapsan dedi-da, Xolid Valid hujumga o'tib ketdi. Hujumga o'tdi. Ikkala tarjima qochib ketdi. Karus ibn Hanob bilan ikkalasi jang qildi-da. Shu ma'lum bir bir ma'lum bir bir daqiqa jang bo'lib o'tadi-da, Xolid Valid uni asir oladi. Xolid Valid asir oladi, u kishi yordamchi qolgan musulmonlar ham yordam keladi, uni asir olishadi. Kalus ibn Hanoni birinchi mana to'qnashuvda qandayniki mujohidlar batgan jangda Qirg'izistonning generalini <laughs> birinchi kunda asir olgandaqa olib qo'yishadi. Endi bo'layotir to'zib yerda. Endi teatr qo'yayotasizlar degan ekan-ku. <laughs> birinchi kuni qo'lga tushib qolib. Birinchi kuni ichib qo'lga tushib qolgan Qirg'iziston generali. Bu ham qo'lga tushib qolgan. Keyin buni olib ketishdi. olib ketib uni qo'ydida Xolid Valid yana jangga qaytyapti. Yana jangga qaytib, yana yakma-yakka olishuvga chaqirmoqchi ulardi. Shunda <clears throat> Ziror ibn Azvar aytdiki, "Ey Amir, ey Xolid, to'xtang endi men chiqay" dedi. Damal turing deganda Xolid Valid aytdiki, "Ey Ziror, damalish jannatda" dedi. Biz damalaymiz, damalish jannatda biri to'la. Dedim, yana o'zim chiqaman dedilar. Endi Xolid Vali chiqib ketayotganda, bularda safida endi musulmonlar safida boyaga Busroni amiri Rumusan ham bor-ku. Shu tarjimonlik qilib beradi endi bu yerda. Musulmonlar bilan hozir qo'l uchun Kalus orasida. Shunda Kalus aytadiki, Rumiski to'xtat, to'xtat, Xolidni jangga chiqishni to'xtat oldin dedi. Ha desa, to'xtat desa aytadiki, ayt Xolidga dedi, bu hozirgi chiqsa ularning orasi Azozir degani bor dedi. U o'shalarning amiri dedi. Shuni qatl etsa, u Damashqni qo'lga oladi. Meni shunga nimam dedi. Tavsiyam shuni o'ldirib yuborsin dedi. Deganda shunda nima aytadiki, Xolid ibn Valid unga qaytib aytadiki, ayt bunga dedi, meni qilichim senga ham, unga ham qolgan mushriklarga inshaalloh yetadi dedi. menga yetadi dedi. <laughs> Alloh akbar. So'ngra Xolid ibn Valid jangga <clears throat> kirib ketadi. Yana yakka-makka olishuvga chaqiradi hammasini. Chaqirgan vaqtda <clears throat> ular rumliklar aytadiki, faqat sendan boshqasi deyshadi. Yakkamakka chiqasiz faqat sendan boshqasi dedi. Yo'q, men senlarda amirlaringni xohlayman, chiqsin dedi. Deganda shunda Azozirni oldiga endi bu Kalusni nafarlari keladi-da, amirimizni sen ko'ra olmading, uni birinchi chiqarding, sen uni ko'p, uni ko'ra olmading. Mana endi sen chiq dedi. Ya dedi, sizlar hali meni qo'rqqa deb o'ylayapsizlarmi dedi. Meni qo'rqib chiqma dedilar. Senlarda amiringni qo'rqoqligini ko'rsatib qo'ydim. Men chiqaman, akalish meni kiyimlarimni dedi u ham. Dedi-da, o'zining kiyimlarini olib, endi u Azozir endi chiqadi. Yakka-makka olishuvga Xolid ibn Valid oldiga chiqatdi. Xolid ibn Valid aytadiki, menga yaqinlashish dedi. Ey arab birodar, men yaqin ke deganda Xolid ibn Validni har bir gapiga qiliqlarga e'tibor berishimiz kerak-da, qarang. Bu yerda o'zini hech kim kofirlarga pas ketmaganda, so'zda ham, fe'lda ham, harakatlarda ham o'zing yaqinlash dedi. Ya'ni bu kishi uni gapiga kirmasdi. Yani kofirga aytayaptiki, sen o'zing kelib bu yerga dedi. Meni oldinga sen kel dedilar. Keyin Xolid ibn Valid oldiga u yaqinlashganda bu arabchani bilardi ekan. bunisa. So'ngra u aytdiki, "Ey Xolid, ey arab birodar, sen mana nechinchi marta yakimakka olishga chiqyapsan? Sen qo'rqmaysanmi-ki, sen shu biror bir yakimakka chiqqanda o'zing etib qolsang, qolgan dushman seni o'zing toshlaring orqaga chekinib ketishidan qo'rqmaysanmi?" dedi. Ularga katta bir ruhiy bir zarba bo'ladi-ku. Shuni qo'rqmaysanmi dedi. deganda alhamdulillahki bizni Alloh subhanahu va taolo shunday iymonlar ne'matini berganki, biznikilar dedi Muhammad alayhisalom deb boshchisi vafot etgandan keyin bu yo'l davom etavergan dedi. Menga bog'lanib qolgan emas biz yo'l dedi. Biz yo'limiz shunday haqq yo'lki, men sizdan davom etaveradi dedi. Men orqamdagilar hammalar rijollar dedi. <clears throat> va yana u ular ulariki shunday rijollariki mana bu dunyodadan ko'ra oxiratga shahid bo'lib ketishni yaxshi ko'radigan rijollar orqamdagilar dedi. Shunda Xolidga aytdiki, "Meni ismim bilasanmi?" dedi. "Meni tanisam" dedi. Xolid, "Kimsan sen?" deganda, "Men" dedi, "Shomni chavandoziman, Rumlilarni chavandoziman va men hatto deyapti, meni hatto dong'im deyapti, Fors o'lkalarigacha ketgan deyapti. Fors diyorlarigacha ketgan. Meni hamma taniydi chavandozligimni va turk askarlarini ham sindirguvchi bo'lganman men" dedi. "Isming nima?" deganda, "Meni ismim" dedi, "Azroil" dedi. O'zi Azozil edi. Azroil, Malakul Mavt ismi men ismim dedi. Senga o'shaganlar jonini olish uchun Azroil deb qo'yilgan dedi. Shunda Xolid Valid uni gapidan kuldi deb aytgan, "Ey Alloh dushmani, o'zingni joningni olishga mushtoq bo'lib turgan farishtani ismi bilan nomlab oldingmi?" dedilar. So'ngra unga bitiriq bu aytdiki, <clears throat> Azozil aytdiki, Kalusni nima qilding dedi. Menni oldingi Asiri nima qilding Kalus ibn Hanon dedi. Deganda Men uni o'ldirmadim dedi. Nimaga o'ldirmading deganda, "Ha, men o'ldirmoqchiman" dedi. "Ha, men o'sha bitta qilib o'ldiraman" dedilar Xolid roziyallohu anhu. Shunda u aytdiki, "Men senga deyapti, 1000 ta misqol tilla beraman va hamda 10 ta eng chiroyli qiymatbaho kiyimlardan beraman va hamda 5 ta eng go'zal otlarimdan beraman. Shuni o'ldir Kalusta" deyapti. Ikkalam do'st bo'lib qolaylik deyapti. Va istagan narsani beraman, do'st bo'lib qolaylik dedi. Bu ham. Deganda Xolid Valid kuldida aytdiki, Xo'p, unga shuncha narsa berar ekansan, o'zingni boshing qancha berasan dedi. Deganda dushman shunday jirrilab ketdi, aytdiki, biz sizlar dedi, qancha hurmatingizni ko'targanimiz sari shuncha bizni xo'rlayapsizlar dedi. Endi o'zingdan ko'r men sen bilan jang qilaman dedi. Endi o'zingdan ko'r dedi-da, azoz uni ham nimasi qo'zab ketdi-da, hissiyot qo'zatdi, jang qilmoqchi bo'ldi. Lekin haqiqatda bu deyat muallif aytadi, u kuchli chavandoz bo'lgan u dedi. Keyin mana shu yerda ikkalasi bir bir bilan hujum qildi. Bir-biriga hujum qildilar. Xolid roziyallohu anhu hujum qilganda u chiroyli, go'zal deyapti, himoyalanishda himoyalandi dedi. Haqiqatan qahramonlarcha himoyalandi dedi. Xolid roziyallohu anhu ham uni qahramonlikdan ko'ldi uni. Jasoratdan ko'ldida, so'ngra Xolid Valid yana unga hujum qildi. Hujum qildi, yana qattiq janglar orada bir qancha jang bo'lib o'tgandan keyin to'xtab bo'ldi, yana suhbat davom etyapti. Shunda u aytdiki, "Bilasam, ey Xolid dedi, xohlasam men seni dedi, ushab hozir o'ldirishim ham mumkin dedi. Faqat men seni asir olishni xohlab turib, xohlayman deyapti. Seni agar deyapti, hozir o'ldirsam deyapti, seni bola chaqalaring rahmim keldi dedi. Farzandlaring ham bor, shunga rahmim kelyapti dedi. Shunga hozir seni asir ushaymanda qo'yib yuboraman deyapti. Keyin odamlarni olib qaytib ketasan deyapti. Och qolgan odamlarni olib yana vataning qaytib ketasan. Bu sen men uchun deyapti, shu narsa sharaf deyapti. Seni o'ldirmay qo'yib yuborishligim dedi. degan Xolid roziyallohu "Sen men haqimda hali tamaq qilib dedi-da, yana qattiq hujum qildi. Xolid roziyallohu Hujum qildi, uni orqasidan hattoki quvlab ketdi. U qochib ketdi. qo'shdi, qo'shdi, qo'shida Xolid roziyallohu anhu otidan uni oti tez chopardi deyapti. U chopib ketgandan keyin Xolid roziyallohu qolib qoldi. U o'yladiki, Xolid mendan qo'rqib qoldi deb o'yladi. Dedi-da, shu otini bu shoyatki dedi, menga Masih Iso yordam bersa kerak dedi-da, endi hujum qilib yengib olsam deb yana qaytadan hujum qildi Xolid roziyallohu anhu. Hujum qilgan Xolid roziyallohu anhu uni kutib olgan jang qildi uni ham asir oladi Xolid roziyallohu anhu. Xolid roziyallohu anhu uni asir olayotgan vaqtida uni rumlar ko'radida, ular o'zini boshlarini qutqarish uchun hujum qilmoqchi bo'lishadi. Bo'lib turgan vaqtda Abu Ubayd ibn Jarroh kelib qoladi. O'zini qo'shinini olib, askarlarini olib Abu Ubayd ibn Jarroh takbirlar aytib kirib qoladi. Kelgandan keyin dushman hujum qila olmay qoladi. keladida unga xabar beriladi. Qani Xolid deganda, u maydon turibdi, bitta kattasini ham asir oldi, mana ikkinchisini ham asir oldi, mana hozir asir oldi deya deydi. Mana shunda mana shu o'rinda Xolid ibn Valid bilan Abu Bayd ibn Jarroh ikkalasi bir-biri bilan uchrashadi. Jang ma'lum vaqtga oz orada to'xtab turadi. Mana shu yerda to'xtatamiz. www.sodiqlar.info